U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni.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 Ostaje samo put vjernika. شبكة الأمجاد الإسلامية تقدم ثبت كالريح كالريح كالريح قوية www.pautalk.com Soba put vjernika كالريح قوية ثبت كالنار كالنار كالنار وضحية سارت بالعزم فتية Sviće pute biti zatrpani ostaje samo put vjernika. Ostaje samo put vjernika. Posjetite nas na www.fazomislama.com www.fazomislama.com da bi, kako bi kazali, zatvorili usta onima koji pripisuju sunnetu, pripisuju braće razne izjave i razne potvore kojima nije dostojno da braća govore u vjeri. I time hoćemo da ukažemo da se dava temeli na početku, da je ta dava i na početku i na sredini i na kraju mora biti na sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. لا للغدر ولا القهر ولا الطغيان Zašto je krenuo putem koji nije put vjernika, a put po vjernika osvijećen 24 sahata.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 naših dijela i za naših duša koga on subhanahu wa ta'ala uputi, da je zaista upućen i nikada ga niko ne može u zabludu odvesti. A koga on azze o džel postavi u zabludi, da je nikada pravo puta neće naći, nema onoga koji će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavan osim Allah subhanahu wa ta'ala i svjedočim da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik koga Allah subhanahu wa ta'ala poslao sa istinskom vjerom da je dostavi i prenese ljudima, pa makar to bilo krivo mušricima, da je izdigne iznad svih ostalih vjera, pa makar to bilo krivo i mušricima i kjafirima. Zaista, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije, osim kao njemu pokorni i predani muslimani. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite samo istinu. Allah će vam vaša dijela ispravnim učiniti i vaše grijehe oprostiti. A onaj ko se bude pokoravao Allahu i njegovom poslaniku, taj je postigao pravi uspjeh. Zaista je najbolji govor je Allahov govor. Najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam najgore stvari po din su novotarije stvari neutemeljene na riječi Allaha i njegovog poslanika a svaka novotarija je zabluda a svaka zabluda vodi u vatru molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od njih Amen. draga braće u današnjem vremenu kad vidimo kakva je situacija i kakve se stvari dešavaju i kako se ljudi ponašaju i kako obmanjivači gledaju da ljude odvedu sa pravog puta kako i oni kojima je nekada bio jasan pravi put gledaju da ljude obmanu svojim demagogijama i stvarima koje nisu osrnete poslanika sallallahu alaihi wa vidimo da postoje ljudi koji se zovu i smijemo javno kazati obmanjivači jer postoje braće tri sloja društva ili tri vrste ljudi imaju ljudi obmanjivačkog uma, imaju ljudi odgajivačkog uma i imaju ona središnja masa koja samo čeka koja će ove od ove dvije skupine pobjediti. Ako pobjedi istina, ova masa ide za nju. Ako pobjedi ili se dadne prilika, nekad ukaže na zabludu, oni odaše opet za nju. Ali uglavnom obmanjivači uvijek vode borbu, to jeste laž i istina će uvijek biti u sukobu do sudnjega dana. Međutim, dešava se i to da ljudi kojima nakon što postane jasan pravi put, počnu da govore stvari koje nisu utemeljene na riječi Allaha i njegovog poslanika. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala istaizu billah وَمَنْ يُشَاقَكَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَسِيرًا onaj koji se suprotstavi poslaniku, nakon što mu je bio pozna pravi put, nakon što je saznao šta je huda i šta je uputa, i to mu je postalo sve jasno, i kaže mi ćemo ga pustiti, i on krene putem koji nije put vjernika, pustit ćemo ga da radi šta on hoće, a zatim ćemo ga baciti u vatru džehennemsku, a ružna je džehennemska vatra boravište ljudi koji se suprotstave poslaniku nakon što im je postao jasan pravi put kaže Allah subhanahu wa ta'ala i krenu putem koji nije put vjednika pustit ćemo i da radi šta hoće molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas zaštiti svake stramputice i da nas zaštiti svi puteva koji vode na stramputicu Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je došao da jasno obznani istinu da prenese Allahovu riječ da prenese Allahov govor, a Allah je zaštitnik vjernika i Allah je taj koji izvodi vjernike iz zabude, izvodi vjernike iz tame na svjetlo. Allahu valiju ledine amanu, juhređuhum minat zolomati ila nur. Allah je zaštitnik vjernika i Allah vjernike izvodi iz tame na svjetlo, na svjetlo upute, Braćo, istinska uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ko hoće da bude na uputi i da bude na istini i da se pokorava poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, mora proći putem kojim je on sallallahu alaihi wa sallam prošao. Put kojim je prošao Allahov poslanik je, braćo, osvijetljen put. To je put svjetla, put nura, zato što je govorio, nije govorio po hiru svome, nego govorio po naredi Allaha subhanahu wa ta'ala dostavom Džibril Meleka koji je donio objavu braćo. I put kojim je prošao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je braćo osvijetljen 24 sahata. Nema na tom putu tami. Tama je u kufru, tama je u zulmu, tama je u nepravdi, a u islamu je braćo svjetlo. I zamislite vi sada i danas ljude koji idu putem koji je osvijetljen 24 sahata i skrene sa njega šta bi čovjek rekao za takvi i šta bi kakav bi sud donio o njima u najmanju ruku bi kazao da li je izgubio pamet zašto je krenuo putem koji nije put vjernika a put mu vjernika osvijecen 24 sahata poslanik sallallahu alaihi wa sallam kare ostavljam vas na jasnom bijelom putu osvijecenom putom čije su i noć i dan jasne sve su stvari ucrtane i zacrtane i tim putem kom prođe oni se sa Allahom pomoći spasiju. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Reci, ako, ako Allaha volite, mene slijedite, pa će i vas Allah zavoljeti i grijehe će vam vaše oprostiti. Kul ati Allaha var Rasul, fa in tavallahu fa inna Allaha la yuhibbul kafirin reci pokoravajte se Allahu i poslaniku a kaže ako se okrenu reci im pa Allah ne voli kafir ne uzu billahi ta da nas Allah sačuva svake zavode i stramputice i puta kojim idu obmanjivači oni koji žele da odvode se Allahovog puta braću put poslanika sallallahu alaihi wasallam je jasan mi smo ovde alhamdulillahi rabbil alamin dok učili i osjetili slast upute. Osjetili smo, braćo, slast imana u svojim srcima. Osjetili smo zato što Allah subhanahu wa ta'ala poslao robove koji su, kako jedan brat rekao, za džennet pripremljeni, da nam donesu i dostave uputu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Mi taj put ne da kažemo hoćemo držati ili nećemo držati, mi drugog izbora ne imamo. Zašto? Zato što se od Allahove upute, braćo, nema kud bježati ni skretati. Ti od Allaha ne možeš pobjeć nikud. Jedino možeš iz same kufra, nereda, smutnje i zabude bježati Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao kaže Allah azza wa jal, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِزَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ I požurite vi, o sario ila magfirati mir rabbikum. Požurite oprostu vašeg gospodara i požurite džennetu koji je prostran koliko i nebesa i zemlja, koji je Allah pripremio za mu tehlije, one koji se njega subhanahu wa ta'ala istinski boji. To su staze i putovi koji vode zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Da li ima za čovjeka veće radosti i većeg muštuluka nego da bude na uputi? Da li ima veće muštuka i radosti za roba danas na zemlji da mu srce kuca za Allaha subhanahu wa ta'ala? Ima li veće radosti i lepote za roba da njegov gospodar bude zadovoljan sa njim? Ashabi radijallahu anhum su čitav svoj život potrošili na uputi, potrošili u radu za islam, u žrtvovanju za islam i svoj su dio posla odradili, svoju su zadaću obavili, donijeli i predstavili islam, prenijeli ga. I šta je sad za njih Allah subhanahu wa ta'ala rekao? Radi Allahu anhum wa rabu anh. Allah je sa njima zadovoljan i oni su sa njim zadovoljni. Šta treba da rade sljedbenici Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam? Oni koji žele da slijede ashabi radi Allahu anhum treba da slijede isti put kojim je prošao poslanik sallallahu alejhi ve sellem <clears throat> da se drže temelja dina i mana onoga koga se držali ashabi radijallahu anhu ispravni prethodnici i da bi zadobili Allahovo zadovoljstvo da se ovoga dunjaluka ne idu a da ne osjete slas na njemu slas braćo boravka na dunjaluku jeste teohid vjerovanje istinski u Allahovu jednoću obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala istinski da mu roguješ i da priznaješ da je on rab, da je gospodar i stvoritelj svega, da priznaješ da jedino obožavanje pripada njemu subhanahu wa ta'ala i da vjeruješ u njegova lijepa, lijepa imena i savršena svojstva, braćo. Kod nas je ovaj tevhid malo, kako bi rekao, kao da je malo zaboravljen. Kad kažeš ljudima i pričaš o nekim stvarima, ponaša se jako loše, kao da zaboravlja da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji sve vidi, onaj koji sve čuje, onaj koji sve zna, onaj koji je obaviješten onome što rade njegovi robovi. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah je obaviješten onome što vi radite. Wallahu basirun bil ibad. Allah vidi robove svoje braćo. Niko ne može izmaknuti Allahovoj moći, Allahovom znanju, da ga Allah obuhvati svojim znanjem i svojim pogledom i sluhom. I zato mi tevhid je, braćo, slav koju čovjek osjeti na zemlji. Tevhid je slav, a da bi zadobio istinski tevhid, da bi ga spoznao, mora da izučava sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa Mora da ti uputa bude uputa njegova poslanika i roba, Allahovog poslanika i roba Muhammeda sallallahu alaihi wa Ja sam danas ti obraćan namjerno, da se osvrnemo na pokoravanje Allahu i njegovom poslaniku, odnosno da ukažemo i na neke stvari koje su se ovdje u našoj zemlji desile, a to jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala nama dostavio i dao uputu i poslao robove koji su došli da nas poduće ispravnom vjerovanju i mi to ne smijemo pobiti i ne smijemo ostaviti. Put koji je osvijetljen ne smijemo skrenuti sa njega, zato što nećemo imati dokaza pred Allahom subhanahu wa ta'ala. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu, da im ne stigne fitna ili iskušenje veliko. U tefsiru ovog ajeta braća kaže ova fitna je širk. Ljudi koji se okrenu od puta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam je velika mogućnost da zapadnu u teško iskušenje ili da zapadnu u širk. I zato je sredjenje poslanika sallallahu alaihi wa sallam od najvažnijih stvari je pokoravanje poslaniku u istom momentu znači pokoravanje Allahu subhanahu wa ta'ala. I ove dvije stvari su neodvojive. Neodvojivo je da kaže čak postoje neke grupacije, do duše oni su tamo od sufijskog učenja, koji kažu nas interesuje samo Kur'an, a ostavljamo sunnet. Ne vjerujemo ono kaže što su ljudi rekli, na uzu billahi ta'ala pokoravanje poslaniku mora da bude uslovljeno pokoravanjem Allahu. Pokoravanje Allahu mora da bude pokraćeno pokoravanje poslaniku sallallahu alaihi I zato sam mislio vratiti posebnu pažnju još na druge stvari. Kao neki ljudi koji šire dezinformacije, da je Allah uputi, da ih oprosti, dezinformacije koji razne priče pronose po pitanju mesida, Allahovi kuća i Allahovi robova čija je želja da se Allahova riječ uzdigne i pronose stvari koje su neutemeljene braćom. I to je prvo sramota, drugo je zabranjeno lagat, treće je zabranjeno potvarat ljude, zabranjeno ogovarat ljude. A kad čovjek malo skrene u stranu, nakon što mu je postao jasan pravi put, onda se šeta njemu donese sve ove stvari i potvoru i ogovaranje i laži, sva što se tu i nabere. Međutim, mi imamo stvari koje su u ovoj zemlji utemeljene. Zato sam danas htio namjerno da napomenem gdje god brata šeha imada Hrte za Allah, da ga Allah sačuva i poda, podari mu svaki hajr i svako dobro. On je kad je došao ovdje u Bosnu, braćo, za jedno kratko vrijeme snimio situaciju i napravio sliku o stanju u Bosni koji je napisao jednu knjigu svatanja koja mi trebamo ispraviti. Svatanja koja trebamo ispraviti. Ona je predstavila čitavu Bosnu za kratko vrijeme ta knjiga. I zaista su se mnogi naljutili na to i otvrtali se na to na loš način. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je htio da ljudi zaista svoja svatanja promijenu. I mi danas ova da'va, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, se zaista temelji popraćena je ljudima koji su donijeli dar u ovu zemlju, ljudima koji su i bili imami ove dare i ne mogu i ne prihvata niko da prišivaju danas vi ste ovi i oni su oni. Mi smo da dali Mohameda sallallahu alaihi wa sallam imamo utemeljena u ljudima koji su krv svoju dali i živote svoje dali za ovaj din i u zatvorima truhnu za ovaj din. Ja sam namjerno metno obraćao, pa ćete vidjeti kako ovaj šeš se obratio Samo Allah dadne svaki džennet i svako dobro. I braće, ovo nije da neko kaže sad ljudi za Allah sačuva ako što ove štampe proprati. Kada se nekad nešto javno govori, pa nekad su se zvali neki informativni islamski časopisi, na brzinu napiše še je nešto poruči odavde i odavde pa da čovjek ima problema zbog toga. To nije cilj toga, nego je cilj da mi svoja svatanja i danas koja imamo, moramo popraviti, moramo i popraviti sve dok smo živi. Moramo popravljati svoje mišljenja, stave i kajati Allah uzvišenom i tražiti od njega subhanahu wa ta'ala oprosta. Pa ćemo vidjeti ovdje šta je ovaj brat napisao u uvodu ovoga braćo. Zato što ova tava temeli na istim stvarima. Ne da kažu oni su oni ili ovi mi smo oni isti koji smo bili braćo i ono zašto smo se borali tada i krv lili lijemo i danas. Molim Allah da nas učvrsti na tome. Kaže šejh Hvala pripada samo svevišnjem Allahu. Donosim se ovaj sam na poslanika sallallahu alaihi sallam. Kaže, počinjem govor sa Allahovim riječima. A zašto je među narodima prije vas bilo samo malo čestiti? Samo malo onih koji su čestiti. Koji su branili da se na zemlji nerijed čini. Koje smo mi spasili, a oni koji su zlo radili odale se onome u čemu su živali i griješnici su postali. Gospodar tvoj nije nikada nepravedno uništavao sela i gradova ako su stanovnici njihovi bili dobri. Ono o čemu ćemo kazivati žalostno je, mnogi se ljudi ljute na mene, ali ono što želim je zadovoljstvo Allaha uzvišenom i neću praviti zadovoljstvo narodu griješeći prema Allahu uzvišenom. Rekao je Allah za one kojima je dato znanje, kada ga taje da su prokleti, pa kaže, Polje koji budu dali jasne dokaze koje smo mi objavili i pravi put koji smo u knjizi ljudima označili, njih će Allah prokleti i prokleće ih oni koji imaju pravo da proklinju. Oprostit ću samo onima koji se pokaju, oprave i to javno ispore, a ja primam pokajanje, ja sam milostiv. Kaže brat, došao sam u Bosni i našao čudno shvatane Islama. Stvari za koje muslimani misle da su izvjere, ali nisu zasigurno začudilo me postane dijela u leme koji znaju da određene stvari nisu iz islama, ali daju prednost postojane tih stvari nad radom koga moraju polučiti da bi stvari ispravili. Našao sam i knjige iz koje uče učenici njihovi koje sadržavaju sebi dodatke o kojima Allah nikakva dokaza nije objavio. Nesreća je još veća što se sve te novotarije pripisuju Ebu Hanife Rahmetullahi Alehi, od čega je on čist, knjige bo Hanife su sa nama, pa svako potvrdi da je nešto Hanifino mišljenje sam neka to potvrdi njegovim govorom. Allah uzvišan nam ređuje sljeđen Kur'ana i Sunneta i niko ne ima pravo da ostavi ajet i hadis zbog govora nekog od ljudi, pa makar i najodrvanija sahabi. Saglasno svi imama Meseba je da kada njihovo mišljenje odstupa od sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam, obavezno je slijediti sunnet. A njihovo razilaženje od sunneta je osuda što im nisu dostupni bili neki onaj citati i hadisi. Zar ostaviti govor onoga koga moramo slijediti radi govora nekoga koga ne moramo? Ili govora onoga koji je zaštićen griješenja, ostaviti a uzeti govor onoga koji je sklon greškama? To je nesreća od kojih molimo Allaha za zaštitu od njih da sa njima ne dođemo pred Allaha. Onaj ko dođe sa novinom u vjeru, znači nije došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, niti halife ispravne iza njega, niti dobri predavnici koji su sledili poslanika u vjeri je onaj koji drži da je on bolji od poslanika ili da je on upućenio od poslanika sallallahu alaihi wa sallam jer upućuje ušta nije upućio Resulova sallallahu alaihi wa sallam ili je on u zabudi što je najsigurnije. Rekao je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavezno vam je pridržavanje moga sunneta i sunneta mojih ispravnih nasljednika upućenih držite ih se čvrsto, a čuvajte se uvođenja novotarija u vjeri, jer svaka je novotarija zavoda, svaka novotarija je stramputica. U stvarima običnog života možemo inovirati ako želimo. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, vi bolje od mene poznajete ovo svjetske stvari. Ali, kada je u pitanju vjera, zbog njih Allah je objavljivao knjige i slavu poslanike i nama je samo da slijedimo to i to je značenje robovana. Onima koji pristaju za drugim programima i praksima, vidjet ćemo da ih slijede i ne želi od njih odstupiti. Poznata vam je komunistička i druge kjabrske ideologije. A onaj ko misli da groguje Allahu mora sveti put koji nam je od Allaha poslan, a onaj ko drži da Allaha mora, voli mora sveti Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže u ovoj knjizi ću izložiti nekoliko pogrešnih stvari u vjeri i na njih odgovorite Allahom, kigom i vjerodostavnim hadisom. Nadajem se od gospodara svevišnje da bude uzrok da se izmijeni i popravi. Kao što ga molimo da ovaj posao učini iskreni raz njega subhanahu wa ta'ala, a on je slavljen neka je dovoljan nama i divan je on pomagač. Braćo, mi smo nastali i molimo Allah da nam olakša da umnožimo što više ovih knjiga, ne da štampamo, da ne bi ne do Allah neko to prenio pogrešno pa tamo še da ima problema, nego da iskopiramo. Pa smo nekoliko primjera kada iskopirali ko ne bude imao ovaj, nek uzme da, da se obrati na ovu knjigu, braćo, i zaista vidjet ćete kako to u srcu nađe mjesta. A od onih sredstava ili braće koji imaju uslova da pomognu to da se još dokopira i došampa, nek se onaj brati javi, nek pomognu da bi braća vidjela i druge stvari da bi, kako bi kazali, zatvorili usta onima koji pripisuju sunnetu, pripisuju braće razne izjave i razne potvore kojima nije dostojno da braća govore u vjeri. I time hoćemo da ukažemo da se dava temeli na početku, da je ta dava i na početku i na sredini i na kraju mora biti na sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u njegovoj izvišenoj vjeri, da nas usmrti na, na islamu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas proživi od društva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم obaveza braćo ukazivanja na pokoravanje poslaniku i sredljenja sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam jeste jako bitna i to mi moramo uzeti sebi za zadaću inša Allah do kraja svog života. Oni ljudi koji su željni smutnje i nereda, koji su željni unošenja novotarija u vjeru, koji su željni da izmijene i promijene vjeru i da je tumače onako kako njihovim strastima odgovara, moramo se sa Allahom pomoći suprostaviti i protiviti tome i brani sunnet našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa To je naša obaveza, nije to pogađanje ni nagađanje, nego je nama obaveza slijedjenje, a nije obaveza da se mi izigravamo i nagađamo. I oni koji žele da unesu smutnju, Allah subhanahu wa ta'ala je njihova usta zatvorio do sudnjega dana. Kad je objavljen braće ajed, estrađbila, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Allah subhanahu wa ta'ala kad je objavio ovaj ajet danas sam vam vašu vjeru potpunio i blagodat svoju prema vama usavršio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. A islam je vjera Allaha subhanahu wa ta'ala koji je dostavio Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Braćo, da nije ovoga ajeta, ovi novotari, smutljivci, spletkaroši, slomili bi leđa onima koji slijedi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Slomili bi im kić na njihove govoreći kako vjera nije upotpunjena, kako su oni dužni da je oni upotpuni, kako su oni dužni da na vjeru dograde zato što nije do, došlo do kraja, zato što je poslanik preselio prije vremena ili nešto bi izmišljali. Međutim, ovaj ajac je njima zatvorio i oni su potučeni do temelja braćom el jeume ekmeltu lekum dinekum. Danas sam vam vašu vjeru savršio na ono što je savršeno nema dodavanja i na ono što je savršeno nema oduzimanja. Ima samo pokoravanje i slijedjenje. I zato su oni svi propali, braćo. U vreme Ibn Tejmije, Rahmetullah i Alej, su zavladali i tada bira se uzdigle šije, hošte da šire nakaradnu akidu, hošte da udaraju na sunnet, Ibn Taymiyyah rahmetullahi alejhi je sjeo, napisao tomove knjiga odma potu koji do temelja i oni su sa Allahom pomoći još tada odma pošli nosom da metu u zemlju. I zato i danas mora biti ljudi koji će braniti i tumačiti ispravno Allahovu knjigu. Mora postojati skupina koja će braniti Allahov din i mora postojati skupina koja će širiti sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ja molim Allaha uzvišeno da nas učinja od iskrenih sredbenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da nas učini od onih koji oživljavaju sunnet, da nas učini Allah subhanahu wa ta'ala pomagačima njegove uzvišene vjere. I molim ga subhanahu wa ta'ala da ujedini naša srca, da nam oprosti naše pogreške, da uputi one koji su slijepo zavedeni, da im oprosti ono što iz njom usta izlazi, da i Allah nadahne se obom da se povrate na ono na čemu su bili. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari uput i učvrti nas na njegovu vjeru. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو النصر آت مثل فجر الصباح النصر آت سماء ارجمي يا نجوم أنذر الأشقياء أن جنود السماء لا ترضى الوقود رب عيش الجنود يا جند السماء دك صروح الفناء انظري يا سماء ارجمي يا نجوم أنذر الأشقياء أن جنود السماء لا ترضى الوقود رب عيش الجنود يا جند السماء إيماني هيا القرآن هديا إخوة الإيمان www.pautal.com القرآن هديا فمن العار علينا أن يعود Soba put vjernika. Govor onih koji se ne skrivaju reći riječ istine pred nepravednim vladarom. وبحب الرسول أحمد Znajte, mi ne nudimo lahku zaradu, niti sigurno radno mjesto. Samo put istine, put vjernika. Isti je onaj put kojim su prolazili svi Allahovi iskreni robovi. يا عمر يا ابن أن الخطاب يا رايح للهادي كلام شغلني ملا كل فؤادي Posjetite nas na www.stazomislama.com ادخل من باب السلام بتأدب واحترام ادخل من باب السلام بتأدب واحترام سلم على طه التهامي وصاحبيه وادعيلي وادعيلي واديلي سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم لي على هذه الأمم لي سلامي انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها يحرسها ربي ويرعاها اذكرني أمامها ودعيلي ودعيلي ودعيلي Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Đelešanog uzvišene riječi. www.pautalk.com Soba put vjernika Soba put vjernika